Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման բանակցություններին այլընտրանք չկա։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Դա իրոք անարարկելի ճշմարտություն է, որ վերաբերում է առհասարակ բոլոր հակամարտությունների կարգավորման հերանեկարին։ Անկախ դրանից յուրաքանչյուրի բնույթից, պատճառահետևանքային կապից։ Հին ու տևական են դրանք, թե նոր սառեցված են, թե տակավին թեժ, միջպետական են, ազգամիչյան, քաղաքական, կրոնական, էական չէ։ Մարդկության պատմությունն այդ է ուսուցանում։ Համաշխարհային պատերազմներն անգամ ի վերջո հանգուցալուծվել են բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նույն տրամաբանությամբ այս ճշմարտությունը մեծապես վերաբերում է նաև գրեթե 3 տասնամյակ զգզգվող Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այս համոզմանն է համայն աշխարհի հանրությունը, մեծ ու փոքր պետություններով, հեղինակավոր միջազգային կառույցներով։ Այդ մասին բազմիցս շեշտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջին դեմքերը, միջնորդական առաքելության դեսպանները։ Նույն այդ դիրքորոշմանն են ինչպես հակամարտության երկրորդ հիմնական կողմը Արցախը, նույնպես է բանակցային գործընթացում Արցախի շահերը ներկայացնող Հայաստանը։ Միջդեռ ահա դատելով իրադարձությունների զարգացման ընթացքից Միանգամայն հակառակ տեսակետի է հակամարտության ադրբեջանական կողմը։ Կամա թե ակամա նստելով բանակցային շեղանի շուրջ, պաշտոնական Բաքուն ամեն անգամ նորանոր խոչընդոտներ է հարուցում խաղաղ կարգավորման ճանապարհին։ Մերթ հրաժարվում են նախորդ պայմանավորվածություններից, առաջադրելով միանգամայն անտրամաբանական եւ բնականաբար արմատապես անընդունելի նոր պայմաններ, մերթ հանդես է գալիս ռազմատենչ հոխորտանքներով, մերթ խուսափում է միջնորդների կողմից առաջարկվող հերթական հանդիպումներից, լինեն դրանք հակամարտ կողմերի առաջին դեմքերի, թե զուտ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով։ Այնուամենայնիվ, ինչով կարելի է բացատրել Ադրբեջանի այդ կամայական թե կամակոր պահվածքը։ Ինչ խոսք, պատճառը 7 փակի տակ չէ եւ որևէ գաղտնիք չի ներկայացնում իրենից։ Այնքան որ բացահայտ է ադրբեջանական դիրքորոշումը, այն է բանակցություններն իրենց հերթին, բայց մենք իզորու ենք ինքնուրույն առանց կողմնակի օգնության ուժի կիրառմամբ քանդել Ղարաբաղյան հանգույցը։ Հայ բնակչությանը ստիպելով հեռանալ հակամարտության գոտուց, հակառակ պարագայում պատրաստ են բնաջնջել նրան։ Եվ այդ արկածախնդրական հերանեկարը վերաբերում է ոչ միայն նախկին ինքնավար մարզի հարակից շրջաններին, որոնք Արցախի պաշտպանության բանակն ազդագրել էր 1991-1994 թվականներին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում, այլև նույն այդ նախկին մարզի բուն տարածքին։ Դորում խոսքը ոչ թե սոսկ Արցախյան զորքերի արտամղման, այլև ընդհանուր առմամբ Արցախի բնիկ հայ բնակչության բռնատեղահանման մասին է։ Այնպես, ինչպես դա 1988-1990 թվականներին կատարվեց Ադրբեջանի ավելի քան կես միլիոն հայ քաղաքացիների հանդեպ գազանաբարո իրականացված ջարդ ու կոտորածներով։ Հիշենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այդ կարգի վերջին սպառնալիքներից մեկն այն մասին, թե կարող են անմարթաբնակ գոտու վերածել ամբողջ Ղարաբաղը։ Ասում են ախորժակն ուտելուց է բացում։ 2016-ի ապրիլին սանձազերծած լայնացավալ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանին, այո, հաջողվել էր ժամանակավոր տիրանալ մի քանի հայկական դիրքերի մերձակա տարածներով հանդերձ, ինչը պաշտոնական Բաքուն Անձին նախագահ Իլհամ Ալիևի շարունակաբար տարփողում է որպես պատմական հաղթանակ 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո։ Թեկուս թե նա եւ թե նրա մերձավոր շրջապատը մանավանդ զինվորական հրամանատարությունը քաշգիտակցում են, որ եթե ապրիլի 4-ին Փութաջան չաղերսեին Մոսկվայի միջնորդական միջամտությունը եւ վերջինս 4 օրեր Երևանին, իսկ Երևանի միջոցով նաեւ Ստեփանակերտին, ապա հազիվ թե այդպես շուտապույտ ապրիլի 5-ին հրադադար հաստատվեր եւ հակահարձակման անցած Արցախյան զորամիավորումները հակարակորտին ոչ միայն դուրս շպրտեին նրագրաված դիրքերից, այլև հուշկու հարվածներով խորանային ճշնամու թիկունքային տարածները։ Այո, հենց այդպես, ազդագրելով Ադրբեջանի նոր տիրույթներ։ Ավախ թույլ չտվեցին։ Չեղավ։ Եվ ինչ։ Արդյունքում Բաքուն գլուխ է գովում իր ճակերտավոր պատմական հաղթանակով։ Ավելին այն համարում են տարածքների ազդագրման հուսալի մեկնարկ։ Ահա այդպես մեկ առ մեկ մենք ազդագրելու ենք մեր բռնազավթված շրջանները ապրիլյան հրադադարի ժամիներ անց կայացած մամլո ասուլիսում, հենց այդպես էլ հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը։ Ես որպես արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը կազմակերպի բոլոր բռնազավթված տարածքները եւ կվերականգնի դրանք։ Սնապարս ինքնավստահությամբ ասել է նա։ Միևնույն ժամանակ նույն այդ միջոցառմանը ներկայացնելով հակամարտության կարգավորման Բաքվի տեսլականը Ադրբեջանի թիմ 1 դիվանագետ Նահաթե ռազմավարական երևակայության ինչ թրիչք է կատարել։ Մեջ բերում եմ։ Առաջին հերթին այդ տարածքերի վերականգնման գործընթացը կստանձնի Ադրբեջանի կառավարությունը Իսկ երկրորդ փուլում դրան կարելի կլինի միացնել նաև միջազգային կազմակերպություններին, այսինքն ասել կուզի, որ Բաքուն միակ ելքը տեսնում է պատերազմի մեջ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցների առանձնապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հաշտարար դերակատարությանը, ապա Մամեդյարովի խոսքի տրամաբանությունը հուշում է, որ Բաքուն բարիս բուն իմաստով թքած ունի միջնորդական առաքելության վրա եւ եթե նույնիսկ մարդատեղ դնի կամ չդնի միջնորդներին, ապա միան խնդրի ուժային լուծում ենթադրող առաջին փուլից հետո, այսինքն երկրորդ փուլում, այն էլ դեռ հարցական է, քանզի արտգործնախարարը հենց այդպես էլ ասում է, հիշեցնում եմ իր խոսքը, կարելի կլինի միացնել նաեւ միջազգային կազմակերպություններին։ Ընդ որում թե միջազգային ինչ կառույցների նկատի ունի, ամենայն դեպս կարելի է ենթադրել, որ ԵԱԿ-ին ու նրա Մինսկի խմբի համանախագահության չէ։ Ըստ երևույթին դա այնքան էլ էական չէ։ Արկա անպաշելիության արդյունքում ծայրասիճան լկտության ասած պաշտոնական Բաքվի համար։ Հետաքրիր է իմանալ Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումն ինչպես է դիտարկվում դրսից։ Մասնավորապես անդրադառնալով խնդրին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը Независимая газета թերթում հրապարակված իր հոդվածում գրում է. Մեջբերում եմ Եթե երկու հայկական կողմերը պատրաստակամություն են հայտնում աշխատել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ միջնորդների Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի առաջարկների շուրջ, ապա պաշտոնական Բաքուն չի է ձգտում դրան, այլ ընդհակառակը փորձում է այս կամ այն ձևով խոչընդոտել միջնորդների նախաձեռնություններին կամ այս կամ այն ձևով ձգձգել դրանց քննարկումը։ Միևնույն ժամանակ նշում է Կազիմիրովը, դիմելով երկդիմի մարտավարության, որն այլ կերպ չէ սանմանի, քան երեսպաշտություն, Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են այն կեղծ տպավորությունը ստեղծել, թե իբր պատրաստ են դրական վերաբերվել համանախագահների նախաձեռնություններին կամ դեռ ուսումնասիրում են դրանք, որպեսզի հետո հրաժարվեն դրանցից եւ ասեն, որ անընդունելի են։ Անշուշտ, նույն այդ երկդիմի մարտավարության ցայտուն արտահայտությունը Բաքվի խուսանավորումները շփման գծից դիպուկահարներին հեռացնելու, միջադեպերի հետաքննություն անցկացնելու եւ այդ նպատակով հատուկ մեխանիզմներ կիրառելու, վստահության միջոցառումներ իրականացնելու եւ այլ առաջարկությունների առնչությամբ, որոնք կարող են նպաստել իրադրության կարգավորման առաջնագծի ողջ երկայնքով Արդյունքում բանակցային գործընթացի բնականոն եւ արդյունավետ շարունակմանը։ Ինչպես հայտնի է, այդ առաջարկությունների վերաբերյալ բարձր մակարդակով պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում։ Առանձնապես Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի բանակցությունների ժամանակ համաձայնեցված միջոցառումների իրականացումը թույլ կտա դիտարկումների ընթացքում ստույգ որոշարկել, թե հակամարտ կողմերից հատկապես ում նախաձեռնությամբ են տեղի ունեցել հրադադարի խախտումները։ Այլապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը Պնդելով թե հիմքեր շունի հասարակական նշելու միջադեպերի մեղավորներին, հայտարարությունից հայտարարություն հավասարեցման նշան է դնում կողմերի միջև, հորդորելով նրան զերծ մնալ նման վտանգավոր քայլերից։ Թեկուզ թաքցնելու բան չէ, միջնորդական առաքելության համար վաղուց իվեր պարզ է, որ արձանագրված միջադեպերի հեղինակը ոչ այլ ոք է, կան ադրբեջանական կողմը։ Համանախագահները հստակ գիտեն, որ կրակոցներն առաջին հերթին արձակում են հենց ադրբեջանական դիրքերից, իսկ հայկական կողմը գահված իրավիճակի վտանգավորության աստիճանից կամ ձեռնպահեմունում անպատասխան թողնելով դրանք եւ կամ եթե բանը հակադարձում է, ապա սոսկ հակառակորդի նկարտումները զսպելու, կանխելու խիստ անհրաժեշտությունից ելնելով։ Կարգավորման միջազգային առաքելության համար աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ նախանցյալ տարվա ապրիլյան ագրեսիան նախաձեռնել է հենց ադրբեջանական բանակը։ Փորձելով հանկարծակի լայնածավալ հարձակմամբ այսպես կոչված բլից կրիգի միջոցով ջաջախել Արցախի պաշտպանության բանակը, ընդ որում միանգամայն հերահար նպատակով։ Անշուշտ Փարք հայ ժենվորին, ով անկախ այն բանից այդ պահին զգում կամ գիտակցում էր թե ոչ, հակառակորդի ռազմավարական նկարտումները կարողացավ անձնվեր սխրանքով իջիկ դարձնել նրա չարանենք մտադրությունները։ Միևնույն ժամանակ անդադ բորբոք պահելով մարտական բախումների իրողությունը շփման գծում Բաքուն այդ միջոցով ձգտում է միջազգային հանրության աչքին վարկաբեկել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, ապացուցելով իբր թե նրա անզորությունը հաշտարար միջնորդի իր առաքելության մեջ։ Հետևաբար եւ համանախագահության կազմը փոփոխության ենթարկելու, այսինքն Թուրքիայի նույնպես այնտեղ ներգրավելու եւ կամ միջնորդական այդ ձևաչափը մեկ այլ միջազգային առաքելությամբ փոխարինելու հրատապ անհրաժեշտությունը։ Ասել թե Ադրբեջանի այդ մտադրությունները հասուր չեն ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահաների գիտակցությանը, կնշանակեր թերագնահատել քաղաքական ու դիվանագիտական գործիչների նրանց փորձառությունն գիտելիքները։ Բայց ահա տես տարածաշրջան կատարած նրանց յուրաքանչյուր այցից եւ կազմակերպած տարբեր մակարդակի հանդիպումներից հետո դարձյալ ու դարձյալ նույն կոտրած տաշտակն է հառնում, այսպես ասած խաղի անխտիր բոլոր մասնակիցների առջև։ Եվ դա կրկնում եմ տասնամյակներ շարունակ։ Մինչդեռ ինչպես հիշում ենք, երբ բանակցային սեղանի շուրջ իրավահավասար բանակցողի իրավունքով նաև պաշտոնական Ստեփանակերտն էր ներկա։ Խնդրի լուծումը դրական տեղաշարժեր էր արձանագրում։ Խոսքից ցայտուն ապացույց կարող են ծառայել 1994-ի մայիսյան, ապա եւ հետագա համաձայնագրերը հրադադարի հաստատման ու պահպանման վերաբերյալ։ Այդ առումով անշուշտ պատահական չէ ԵԱՀԿ նույն թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ընդունած եզրափակիչ հայտարարության դրույթն առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է հակամարտության լիիրավ կողմ։ Սակայն 1998 թվականից ի վեր կարծես թե չեղյալ հայտարարվեց այդ պատմական փաստաթղթի հրամայականը եւ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մղվեց բանակցային շեղանից։ Բայց բարեբախտաբար պատմությունը նաեւ կրկնվելու, այսպես ասած, իր շրջանս յուր գալու հատկությամբ է օժտված։ Մեր պարագայում խոսքը վերաբերում է բանակցային շեղանի շուրջ պաշտոնական Ստեփանակերտի վերադարձի հավանականությանը, ինչին վերջին տարիներս Հաճախակի են անդրադառնում կարգավորման միջնորդական առաքելության մասնակիցները, մեր դիվանագիտական ենթատեքստով, մեր բացահայտ շեշտադրմամբ։ Վերջին նման անդրադարձերից մեկը երևի հիշում եք, կատարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բանակցային կողմ դառնա։ Մեջբերում եմ նրա խոսքը։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բանակցությունների կողմ դառնա, Ես դա միշտ եմ հայտարարել։ Ուշադրություն դարձրեք, Լավրովի հավաստմամբ նա այդ մասին միշտ է հայտարարել։ Բնականաբար հայտարարել է առաջին հերթին Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների իր գործընկերների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների ներկայությամբ բանակցային գործընթացի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ Դատելով համանախագահության ֆրանսիացի եւ ամերիկացի դեսպանների տարբեր առիթներով կատարած հայտարարություններից, նրանք նույնպես զգալով բանակցություններին պաշտոնական Ստեփանակերտի անմիջական մասնակցության անհրաժեշտությունը, համամիտ են այդ գաղափարին։ Բնականաբար, խնդրին համաձայն է նաեւ Հայաստանը։ Բանը միայն Ադրբեջանի կամակորության մեջ է, ինչը, կարծում եմ, եթե ոչ մոտ ապագայում, ապա վաղ թե ուշ կհաղթահարվի։ Չբացառենք, որ այդ ենթատեքստում Հրամայականի միտում ունի նաև միջազգային պարտադրանքի գործոնը, ինչը հուսանք ի վերջո կգործի համառորեն կոշտ ավելին ռազմատենչ ուժային կիրառման դիրքորոշում որտեգրած Բաքվի պարագայում։ Բայց արդյոք մոտակա ժամանակաշրջանում տեսանելի է Ադրբեջանի ստապեցելու եւ իրատեսչության մղելու այդ պարտադրանքը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովի տեսակետով առայժմ ոչ։ Կարծում եմ, ասել է նա, Հաջողության կարելի է հասնել միայն Բաքվի վրա բոլոր հիմնական խաղացողների ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միության համաձայնեցված շնշմամբ։ Այժմ նման համաձայնեցված շնշման պայմաններ տեսանելի չեն, եզրակացնում է Ալեքսանդր Սկակոն։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ արժե ռուս քաղաքագետին խորհուրդ տալ, պայծառատեսի քաղամիտ չհակնի եւ ինքներս էլ շտապենք այն փորձել մեզ վրա, անհարկի առաջ ընկնելով ժամանակից։ Պարզապես չբացառենք, որ իրադարձությունների ընթացքը կարող է հանգեցնել ինչպես սпасելի, նույնպես եւ անսպասելի զարգացումների։ Քաղաքական լինեն դրանք, թե ռազմական։ Մանավանդ, որ քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները չէ, որ որոշում են պատմության ընթացքը։